Gramè 1. Ann pratike. Di ki sa moun sa yo a reponn. Sèvi ak wi oswa non nan fen repons la. Modèl. Lwa a di Ti Djo, Apa w bliye m? Non, m pa bliye w non. Youn. Aselòm, ou bezwen fè teras pou kenbe tè a? Wi, m ap fè l wi. De. Oungan an di Pyè, Fò ou bay Èzili manje. M ap ba l manje wi. Twa. Manbo a di Pòl. Se lwa ki kenbe w. M pral fè seremoni an wi. 4, Yo ofri Mari pitimi. Li pa renmen manje sa. Non mèsi, m pa vle non. 5, Madan Jan mande Asefi si li lave kay la deja. Non m poko lave l non. 6, Antwàn pa pote mayi. Madanm li mande l si yo poko bon. Non yo poko bon non. 7, Patat yo piti. Antwàniz mande Pòl si li pa t chose yo. Non, m pa t chouse yo non. 8, Yo fin bay Lwa manje. Lamèsi mande Nikòl si li refè. Wi, m refè wi. 9, Nan seremoni Èzili a, w ap bay Ogou manje? Non, m pa vle non. 10, Aselòm sot Jeremi. Li rive Pòtoprens byen vit. Wout la bon? Wi, li bon wi. 11, Bourik la pa vle mache. Li bouke? Wi, li bouke wi. 12, Ti Jak pa vle al lekòl, li pral aprann metye? Wi, li pral aprann metye wi.